Eta bi astetik behin fakun izaten dugu askapenako kidea gaurkoan askapenaren brigadetas, eta baita ere beste kontutxo batzu eta zitzeingo digu. Eta gure korrespontxalien tartean Greziara jungo gera gaur, e, gaurkoan e, bertan e, egon egon baitziren independentziaren egunean Juan Greziatik e, horren berri emango digu. Oiek izango dira beraz e, gaurko mundu hotxakeko gaiak eta guzti horrekin hasi baino lehen asteko berrien errepasoa berria.inforen eskutik. Herriotxak. Herriotxak. Herri Mugimenduaren irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako emankizuna. kizuna. esan bezala nazioarteko berrien errepasoa horrengo minutuetan Amerikakin asten gera Perun milaka lagun kalera irten dira ur zerbitzuetan behin beineko privatizazioaren aurka. Eta ez dira hoiek izan mobilizazio bakarrak lagun bat hilbaita eta amairu zauritu izan dira gazustiapenaren aurkako protesta batean, bertan bera utzi dute protesta horren ondorioz. Eta Kolombian bertako gobernuak dio gutxienez farkeko beste hogeita mabi kide hil dituela. Eta Bolibian dugu gure gaurko Amerikako azken eh, berria, Evo Morales Boliviako presidentea, mas sozialismorako mugimenduko buru hautatu dute berriro ere. Honen beste zeki alde pasatzen gera, kurdistango langileen alderdiko ustezko bederatzikide hilditu Turkiako armada eta Sirian e, istiluak jarraitzen dute, baina ananen plana onartu du bertako gobernua. Eta liskarrak ez dira bakarrik Sirian, Libia egoaldean liskarrek jarraitzen dute eta gutxienez hogeita mar lagun hil dira, arar Libiako telebistaren arabera. Europan ere badugu zer kontatu hauzi tegi nazionalak terrorismoa egotzi die resistentzia galegako sei kideri. Check it out, mom, Billy Bum Raga he's with the half brains on Critical sound Break with that man, silly mom, Billy Bum You the half brains on Critical sound Break with that man, silly mom, Billy Bum Eta honen beste ze eh, Afrikara goaz Senegalen soldadu bat eta lau zauritu dira ustez Kasamantzeko indar demokratikoen mugimenduak egindako zelata batean Maki Sal oposizio buruak irabazi du Senegaleko presidentziarako hauteskundetako bigarren itzulia, botoen neuneko iruro gita bost koma zortzirekin, Abdullaye Uade 2000-tik 2000 egonda presidente karguan. Eta Sudango eta Ego Sudango armaden artean liskarrak izan dira mugan, hori dela eta Sudango presidenteak bertan bera utzi du bi herrialdeetako presidenteek egitekoa zuten bilera. Malin aldiz, bertako militar kolpistek konstituzioa ordezkatzen duen agiri bat aurkeztu dute, Maliko estatuko oinarrizko agiria indarrean egongo da hauteskundeak egin arte CNRDR, Demokrazia eta Estatua berrezartzeko batzorde nazionalak, e, eh, jakin arazi duenez. Eta asiara goaz, e, gutxienez amaos polizia hil dituzte gerrilari maoistek indian. Eta Japonian Fukushima inguruan pertsona bat zazpi minututan hiltzeko moduko erradiazio maila topatu dute. Eta gaurko nazioarteko berrien eh, errepaso hau amaitzeko Seulgo nuklearren bilkuran eskatu dute 2000 mairurako uranio aberastuaren erabilera gutxitzea Hoxe izan da beraz eh, gaurko nazioarteko berrien errepasoan Eta gure gaurko lehendabiziko elkarrizketari ekingo diogu urrengo minutuetan Bolibiara goaz mundu bateko kidea den Angeles Etxarauako prozesu autonomikoaz hitz egingo dugu. Bueno, pues del otro lado del teléfono tenemos a Ángeles de Mundubat, que está en Bolivia. Muy buenas tardes, Ángeles. Buenas. Y hoy nos vas a hablar, bueno, pues del proceso autonómico en la provincia de Charagua, si no lo he pronunciado mal. No lo has pronunciado mal, solo que no es una provincia, es un, es un municipio que está optando a cambiar el régimen de municipio a autonomía indígena. Pues eso era lo primero que te iba a preguntar. Eh, de, qué estamos hablando? ¿De qué es eh, <laughs> Charagua? Charagua es el municipio más grande de Bolivia. Es un municipio que está en el Chaco, que es, mm, vaya, ya es frontera con Paraguay, es frontera, o sea, es eh, tan grande como uno de los departamentos y por eso tiene una identidad como bastante característica. Y decías que, bueno, decíamos que están en un proceso eh, autonómico, ¿verdad? Sí, el proceso autonómico está reconocido por la nueva Constitución. Eh, ha sido una lucha de, de, los pueblos indígenas que se les reconociera eh, tanto esa identidad propia como, como un proceso de descentralización que lamentablemente en Bolivia pues no existía. ¿no? Entonces, todo estaba demasiado centrado en el, gobierno en el gobierno central, vaya, y absolutamente nada para afuera. <laughs> Entonces, bueno, ha habido una reivindicación autonómica tanto de departamentos como de provincias y uno de los, de los logros eh, de la marcha indígena que logró plasmarse en la Constitución fue el reconocimiento también de los pueblos indígenas a tener sus propias autonomías y qué, es lo que ganaría o por qué se, se reivindica esta, esta autonomía. Bueno, como te digo, históricamente Bolivia ha sido un país con una tendencia centralista muy acusada y, claro, municipios o zonas enteras del país, especialmente de Oriente, eh, con unas vías de comunicación muy malas y, y, bueno, con mucha distancia a la capital, pues han quedado históricamente muy relegadas, ¿no? Entonces, eh, ganarían de alguna manera el reconocimiento a sus formas propias de organización como formas ya que les otorgan, eh, o sea, que se reconocen eh, como, como, formas de gobierno. de alguna manera ya están reconocidas, pero ni con recursos ni institucionalmente. Digamos que pueblos como el guaraní vienen, vienen históricamente organizándose en lo que se llama capitanías, que serían un poco, pues mm, yo creo que lo más parecido serían como subalcaldías en España. Ah, subalcaldías a nivel comunitario y que de esta manera ah, esa forma de funcionar tradicional que ya ah, pues les otorga también potestad sobre recursos y también, por ejemplo, sobre justicia indígena originaria, que yo creo que es uno de los puntos también bastante ah, novedosos, dijéramos, ¿no? Reconocer esas formas de, de administrar justicia según usos y costumbres, pues de esta manera quedan respaldados. ¿Y cómo, está yendo este proceso? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto dentro de la nueva constitución de Bolivia que nos decías? Vaya, lo que te decía es que hay diferentes formas de, de, o sea, se reconocen diferentes formas de autonomía, ¿no? Y una de esas formas autonómicas, digamos que, eh, que, permite a, pues como te digo, a los pueblos de alguna manera eh, reivindicar su espacio, pero ah, también esa misma tradición centralista les está poniendo muchos obstáculos, ¿no? Entonces, eh, de la Constitución se derivaron una serie de leyes, ah, leyes marco, se llaman, ¿no? Pues una de esas leyes marco es la ley marco de autonomías y descentralización. Y a partir de ahí, que eso quedó en julio del año pasado aprobado por el Gobierno ya la ley marco, eh, se podía dar inicio a los procesos autonómicos. Entonces, en Charagua eso se sometía, se tenía que someter a referéndum. Y en Charagua ganó el sí a, optar a esta forma de autonomía indígena, que dejarán de ser municipio para ser autonomía indígena y se llamarán un poco como su propia tradición, o sea, como lo voten ellos, ¿no? Pero vaya, digamos que es una estructura nueva y que les otorga así les otorga legitimidad a un nivel superior que la de municipio, porque los municipios quedan dentro de los departamentos y la autonomía indígena tiene el mismo nivel que un departamento. Eh, a raíz de esta serie de, bueno, de apreciaciones y de ventajas, dijéramos, eh, cuando se llegó al referéndum en 11 municipios en Bolivia se optó por la autonomía indígena y a partir de ahí iniciaron todo el proceso. El proceso con, digamos que la primera parte eh, era constituir una asamblea autonómica esa asamblea autonómica eh, es la encargada de elaborar el borrador de estatuto. Los estatutos después se tienen que aprobar, nuevamente ir a referéndum y en ese proceso digamos que hasta ahora Charagua va bastante avanzado y ya tiene su estatuto que es el que regirá todas las formas, todo lo que es las formas de organizarse como nuevo como nueva instancia, ¿no? Y qué te puedo decir, pues que la verdad es que el proceso está yendo a mí me, a mí particularmente me gusta mucho porque es un proceso muy participativo donde hay representantes de todas las comunidades, eh, de las cuatro capitanías que constituyen el municipio y, un flujo muy constante con las comunidades en sus asambleas eh, para hacer llegar, para para explicar por qué la autonomía, para explicar eh, qué cambios se van a dar, para explicar eh, de qué manera van a estar ah, implicados con el control social, todas estas cosas que están recogidas en diferentes artículos. Eh, es un tránsito constante de, de flujo y de información hacia las comunidades, de las comunidades hacia la Asamblea Autonómica y van construyendo poco a poco, ¿no? Con las dificultades que tiene, que es que no, vaya, que el apoyo externo que, reciben a la Constitución les otorgó esa esa potestad, pero no les otorgó, el gobierno no les ha otorgado bastantes fondos para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, claro, depende mucho de instancias externas para conseguir los fondos para poder avanzar en todo ese proceso y siendo un municipio tan grande, pues quiere decir ah, dificultades para, para, sobre todo de transporte. Pero vaya que como la verdad es que la energía que desprenden y la participación que tienen, pues mm, salva esos obstáculos, ¿no? Que ya te digo que sí, sí son importantes allá. Y eh, eso te iba, te iba a comentar un poco, que supongo que este proceso, aparte de un proceso legal, eh, es al final un proceso de, de lucha y que igual eh, ahora mismo se está, se está llevando en ese, en ese ámbito más, eh, más legal, más jurídico, pero que seguramente que históricamente haya sido pues una lucha de, del pueblo indígena, ¿no? Sí, efectivamente es una lucha y una reivindicación que nació ya hace muchos muchos años y que de alguna manera la, la Asamblea del Pueblo Guaraní, que es la, la, la demandante del proceso autonómico, eh, eh, ya viene reivindicando, sobre todo, mm, digamos que nació en torno a la reivindicación del territorio. Y eh, claro, ah, después eso ha ido creciendo con otras reivindicaciones, se han organizado de otras maneras, eh, también para atender aspectos de salud, para atender aspectos de educación. Ah, vaya, son cinco, medio ambiente también, son cinco, digamos que cinco brazos eh, que cubren competencias que de alguna manera a reivindicaciones del pueblo guaraní, en este caso hay otros pueblos también ah, que están optando a la autonomía, pero vaya, el pueblo guaraní en Charagua ha optado eh, en ese proceso reivindicativo que tiene una historia de lucha de más de 30 años, la APG acaba de cumplir sus 25 años, eh, ya de antes, ya esas capitanías que te digo que, que la constituyen que en total son 26 capitanías, pues ya tenían sus formas de coordinación y toda la reivindicación siempre fue, en primer lugar, sobre su territorio y sobre todo con un fuerte sentido de, identidad, ¿no? Que, como tú dices, pues sí, es, o sea, la autonomía para ellos es que se les reconozca algo, mm, algo que es un proceso de lucha muy largo y que sí que ha ido teniendo ya sus, sus logros, ¿no? como el reconocimiento de los territorios de las tierras comunitarias de origen, pero que también tiene, pues son logros pequeñitos que van construyendo, pero que sí que, responden a esa reivindicación del pueblo indígena y que de alguna manera también en la constitución boliviana, en la nueva constitución, como ellos le llaman, eh, la nueva constitución política del Estado ya no se reconoce a Bolivia como, o sea, ahora Bolivia es un estadio Estado plurinacional y la construcción de la pluri, o sea, el reconocimiento de, ese, de esa plurinacionalidad tiene mucho que ver con toda esa reivindicación de los 36 pueblos indígenas que están reconocidos y que constituyen el amplísimo panorama étnico e indígena de Bolivia y sus particularidades, ¿no? Ángeles, pues no sé si seguramente que se podría hablar durante muchísimo tiempo sobre, sobre todo este tema que, es tan, tan interesante, pero bueno, no sé si así para terminar, porque el tiempo es reducido, ¿quieres comentar alguna última cosa? Pues mm, que estamos en un proceso en construcción <laughs> que es muy lindo porque es un proceso muy participativo y para mí eso es lo más, lo más interesante y también que tiene un, una, una, un fuerte contenido de, identidad que lo hace muy interesante y que pues si os apetece venir a conocerlo, <laughs> estamos aquí <laughs> con los brazos abiertos. <laughs> Bueno, a ver, pues a ver, a ver si, tenemos oportunidad de, verlo de cerca y, en vivo. Muy bien, pues nada, muchas gracias por vuestro tiempo eh, lamento no poder estar hablando en euskera, pero soy catalana y no me ha dado para aprender tanto. <laughs> Y, bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángeles, y hasta, y hasta la próxima vez. Muy bien, chao. <laughs> Ancheta en Ancheta irratia, belaunaldi el río Herriotxak. herri mugimenduaren irratzaioa. Hauzu mediak ekoiztutako emankizuna. Beno, ba, hortxe izan dugu beraz Angeles e, mundu bateko kidea Boliviatik hitz egiten eta gorkoan Guarani herria hitz egiten zigun eta konkretuki Txaraguako e, herrialdeaz edo udalerriaz eh, autonomia izango denaz eta horren inguruan aritzen zitzaigun e, Txaragua Bolibiako udalerri edo herri handiena dela esaten zigun eta prozesu autonomiko batean murgilduta dago e, ba, Bolibiako hainbat herri bezala. Bolibiaren konstituzio berriarekin aukera hori sortu da, autonomia nolabaiteko autonomia eskuratu al izateko eta horren e, horretan daude txaraguako herritarrak. Esaten zigun Angeles Bolivia historikoki oso zentralista izan dela eta herri indigenaren antolaketa eredua errekonozitua etzela aldiz orain ba, konstituzio berri horrekin hainbat eh, herri esaten zigun angelesek amaika herri indigena horrelako prozeso autonomikoetan murgilduak daudela alde batetik errekurtsoen erabilera kontrolatu alizateko edota justizia propioa izateko aukera bermatzeko ere bai legalki prozesu prozesu luzea jarraitu dute txaraguan eta erreferendun bat e, bozkatu zuten ere bai. Beste amar herrietan esan bezala ere horrelako prozesuak jarraitzen ari dute. Eta Angelesek esaten zigun prozesu oso parte hartzailea izaten ari dela eta oso interesgarria eta horren ondorioz eh, estatuto batzuk bozkatuko dituzte txarauako autonomia delako horrentzat. E, konstituzioa, legez aukera hori ematen du esan bezala konstituzio berri horrek, baina diruz e, bagutxi lagundu ditu horlako prozesuak eta ordun eh, hauek aurrera atera alizateko, ba, biztan lehen herritarren eh, esfortzu handia beharrezkoa izaten ari da, baina horrek ere nolabait bermatzen du parte hartze hori eta balde interesgarrei hori ere bai Esaten zigun Angeles ere, ba, hau estela kontu berri bat, e, eh, estela Bolibiako konstituzio berri horren arira sortutako zerbait, baizik eta hogeita mar urteko borroka izan dela. E, Guarani herria aspalditik antolatua dago, bere egitura propioak ditu, eta hoiek izango dira nolabait e, eh, babermatuak, errekonozituak izango direnak, Eh, prozesu autonomiko honen ondorio identitate kontu batetaz e, ari garela esaten zigun mundu bateko kideak eta horren arira ba, konstituzio berri horrekin esaten zuen eh, ba, Bolibiak onartzen duela estatu plurinazionala dela o nazio anitzak dituela bere baitan eta horren e, baitan horre prozesu horretan murgilduak bain bat eh, herri daude eta anistasun hori bermatzeko ba aukera ezin hobea eskaintzen dutela prozesu hoiek horixe izan da gutxi gora beraz e, ba, Angelese kontatzen ziguna eta orain e, abestitxo batekin jarraitzen dugu mundu hotsak kooperazioaren eta internazionalismoaren saio honetan. Ondoren fakun izango dugu gurekin askapenako kideak, baskapenaren ba, brigadetaz eta hainbat eh, kontu gehiagotaz hitze ingo digu baskapenaren ba, eh, tartean. viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja. En el porvenir son la verdad o el fin. Son Dios. plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. Al final de este viaje la vida quedará cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol, como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. en plena Beno, abiaztetik behin bezala, Azkapenako eh, askapenako kidea den fakun daukago telefonaren bestaldean, arratsaldeon fakun. Arratxaldean, Mikel. Eta gaurkoan ere, bain ba, bat kortu ekartzen dizkiguzu, alde batetik eh, askapenak antolatzen dituen brigadak, eta beste hainbat kontu ere bai, eh, brigadekin hasiko gera, ezta? Bai, e, duela, duela bila bete edo, hemen, esparru honetan komentatu, komentatu genuen e, brigaden kanpaina izen emateko epea zabaldu zela eta eta datorren igandean hain zuzen ere ba, bueno, epea itxiko da eta eta horregatik e, interesgarria iruditu zait komentatzea berri bere azken txampa honetan bultzada emateko nahian e, baldin badago baten bat e, ke, ba, brigadetan parte hartzeko azmoarekin ba, ondino e, lekua duela e, brigada kabildu azkapenara, brigada kabildu azkapena elbide elektronikora, email bat baino ez, ez du bida, eh, egin bidali behar, eta eta hortik aurrera gurekin harremanetan jarri eta eta eta bueno itzordu bat eh, jarriko genuke eta eta ondo azaldu e, eh, komendatzea bueno gure azkapenaren brigadak e, lan hilduetan banatuta daudela, hau da, e, esperientzia konkretuetan eta herri e, konkretuetan e, bizitzeko eta gero e, joan eta etorriko elkartasunezko zubi horretan bai hango esperientzia hemen izlatzeko eta hemen gorralitatea e, hango herri, herrietan, hango herri mugimenduarekin kompartitualizateko, Ba, lan hilduetan, ez da? adibidez, eh, memoria historikoa, demokrazia parte hartzaia, e, e, eh, jatorrizko, jatorrizko herriak, eh, eta la, la, mm, alternatiba sozioproduktiboak, adibidez, e, bueno, alternatiba sozioproduktiboetan, e, murgilduta, ba, adibidez, Venezuela, neto Argentinian, oso kasu adibide interesgarriak ditugu, Venezuelan lantegi sozialistaren kasuak edo kooperatiba sozialisten kasuan, Eh, Argentinian lantegi berreskuratua bat garren urteko krisia, krisi gogorra korralitoaren e, eh, garai hartan e, hainbat eta hainbat langileek e, nora ezean geratu ziren, ba, e, jabeek utzi zuten utzi zituzten lantegiak soldatak oraindu barik eta bar eta eta azken batean nola ondoan jo eta langileek suspertu egin dute euren lantokia, euren bizimodua eta haiek antolatu zuten lan egiteko modua, lan egiteko era eta eta golan sortu ziren, e, bueno, berreun baino gehiago dauden lantegi berreskuratuak, ez da? Eta, eta brigadako zaukerintez garria dira e, bertatik bertara e, olako esperientziak ikusteko, ezagutzeko, mm, hango realitatea ba, lehenengo eskutik e, ezagutzeko eta Eta azken batean, Europa zaharkitu honetatik, ba, askotan betentzen dugu, bueno, beste, beste planon gaudela, ez baina, baina realitateak egunero irakusten digu, ba, gero eta antzekotasun gehiago daudela, adidez, Argentinian duela, duela marurte bizi izan dako e, errealitate gordina, gordina, gordinarekin, ba, zer ikusia <laughs> handia daudela hainbat e, kasuetan, eta eta horregatik bueno ba, hemen e, irtenbideak e, bultzatzeko hemen alternativak sortzeko eta eskaintzeko eta eta gure eguneroko borroka honetan ba tresna gehiago izateko oso garrantzitsua da e, herrien esperientzia herri mugimenduen esperientziak e, nola egiten dute aurre ze zenbat gauzak asmatu edo edo mai gainen jarri bar dituzten adibidez, e, eh, memori eh, historikoarena, ez da, e, eh, Uruguayen eta Argentinian e, oso dibide garbiak ditugu, impunitatearen kontrako borroketan, e, bueno, hainbat mugimenduak, erritar, erritarrak, Eta, eta horregatik ez da dinot. Hori, esperintze konkretuak, gero jatorrizko horriak, ba, nola ez, ez da, Bolivia, Chiapas, Zahara, Palestina, e, oso errealitate ba, interesgarriak eta azken batean bidaiatzeak eh, e, ja, e, ematen badigu ez oso esperientzia aberazgarria baldin bada e, olako lekuak olako jendea eta olako esperientziak ezagutzea benetan e, bizitza osoan ahaztuko ezagun gauza bat da eta eta ekarpen ba, bai pertsona bai kolektiboa ba, oso oso interesgarria dela eta horregatik e, e, luzatzen diegu entzuleri eta gazte ba, e, e, brigadetan, azkapenaren brigadetan parte hartzeko aukera eta eta bertan, atera daitezken ikasken ik, ik, ik, ikasten prozesu personal batean ba, hainbat eta hainbat kontu e, zenbatu zeina direla, kontatu zeina direla, baina baina koitzak brigadetan parte hartu duen edo badaki, badaki zer ezaten dudan, ez hmm. Eta aipatuko dugu berriz, eh, brigada, karroba, askabena.org, zeren orain eh, badaude lekuak, eh, ba, brigada, ortengo brigada hoietan, ez Bai, bai, bai, hori xe, igandere arte, eh, ba, aukera daukala, daukala eh, e, nahi, nahi duenak, ba, elbide horretara idatzi eta eta gurekin harremanetan jarri. Mhm. Beste kontu batzuk ere bai ekartzen dizkiguzu gaurkoan, e, eh, bds inguruan eh, hitzein e, guzu besteen artean? Bai, bai, azte honetan, bueno, oso intensoa izango da, grego orokorrean parte aktiboa hartuko dugula, eh milaka eta milaka herritarrek bezala, baina justu etzi, e, ostiralean, e, martxoak hogeita marrean, e, BDS eguna, oda, Israeli boikot egiteko nazioarteko eguna, e, boikot dezinbertsioak eta zigorrak e, izan nahi du BDS, eta, eta bueno, ba, konzentrazio, konzentrazioak izango dira, pankartak, eta e, dakigunez, gazteizen izango da konzentrazio bat, e, komentatzea mm, azkapenak eta eskualerri, eskualerria palestina zareak e, eh, bultzatu duen kampaina ez jolastu palestinarren zapalkuntzarekin kampainan barruan, ba, hainbat den den aurrean eta hainbat eh, interpelazioa egin dira ba, palestinen aldeko e, elkartasunezko mezuak eta ekintzak. Eta kasu konkretu bat, imaginarium e, hostailu den handi, handia dugu, eta gazteizen konkretuki ostiralean izango da konzentrazio bat, e, eh, zalatzeko bertan Israelgo hostailuak zaltzen direla, eta, eta bueno, ba, ba, BDS, boikot kampainarekin bat eh, egiten dugun guztiok, ba, konzintizan berdugula, e, eh, ez dugula, ezin e, dala e, Israeldik etorritako e, ezer erosi, erosi behar e, eta eta holan irra, e, edo komertzio komertzioen artean inocente horren bidez Israelek zuritzen duela bere aurpegia eta eta ez duela erantzuten ez da e, komunitateak eskatzen duena e, konkretuki palestinaren e, zapalkuntza etengabe dela eta eta bueno gure begien horrean tamales gure oiko komunikabidetan eh, ba, bi lau zei palestinaren eriotzaren, eriotzaren ba, berriak albisteak ez dauka leku, leku handirik eta eta hori da bultzatu behar duguna. E, konkretuki konkretuki imaz, eh, bueno, gazteiz izango da, imaginero den aurrean, baina, baina bueno, gombite luzatzen diogu e, edo, edo nori, ba, bere herrietan edo bere auzoetan ba, bai kartelen bide, pankarten ba, bide, pegatinen bidez edo, edo al, al, alden moduan ba, egoera salatu eta eta ostiralean ba, Israel, Israelen boikotaren aldeko aldarriak eh, zabaltzeko aztan. Hmm. Eta horko kolaborazio honekin amaitzeko Argentinara eraman bergaituzu? Bai, Argentinan konkretuki, bueno, eh, e, badakigu estatu kolpea zer suposatzen duen, zer suposatzen duen, mila beratziun da irurogeita mazeian, Estatu kolpe eh, burutu, burutu zuten militarrek, e, hogeita mar mila anai arreba desagertu, eta, eta hori da gogoratu dutena joan den e, larun batean Argentinian. E, eh, martxoako gehieta lauan, eh, milaka eta milaka herritarrek partatu zuten eh, Buenos Airesen bertan deituta ziren bi manifestazioetan. Bi manifestazio izan dira, bueno, alde batetik eh, eh, ba, batean eh, Cristina Fernández de Kirchner gobernuarekin bat egiten diren eh, egiten duten hainbat eh, eh, e, e, eragilek deituta, eta eta beste batean eskertiar edo edo gobernuarekin bat ez, ez datozen e, e, dituta, baina azken batean bien manifestazioak e, e, bat egin dute impunitateren kontrako aldarri horretan. Gogoratu behar dugun mm, Argentinako e, kasua oso, oso garrantzitsua da e, ulertzeko, impunitatearen kontrako borroka ulertzeko, eh, azken batean eh, herri mugimendu esker eta mm, etengabeko urteko urte urteroko manifestazioak eta eta lan, lan, gogorraren ostean ba, ba, bueno, lortu zela militarrak eta euren konplizeak eh, epaitzea. Gaur egun berregun baino gehiago dira tortura kasuetan, dezager, dezagerpen kasuetan eta, eta erailketan, parte hartu diren militar poliziak eta eta zibil batzuk bai e, kartzelaratuak dirala eta eta bueno ondino geratz eunda ka dira e, kalean libre daudenak eta eta gaur egungo gaur egungo erronka batez ere aldarrikatu zena Buenos Airesen, zen potere ekonomikoa hau da militarrek e, e, egin duten zarrazki aurrera e, egin alizateko ba, ze laguntza ekonomiko izan zuten, ze monopolio enpresa handien konplizitatea, eta, eta bueno, argi dago, argi dago, ba, bidez, eh, for, edo mm, loma negra, oda, zementera handi baten e, kasua, dira oso esan guratxuak, adibidez, eh, for, e, kotxen enpresa handi, handi, handian, ba, e, bertako e, bertako delegatuak e, desagertu zenzoilik e, ezkertiarrak edo edo asambleetan kritikoak datik ezta? Orduan e, hogeita mar mila anai arreba desagertuak, baina, baina hoietako asko, asko, asko, ba, hauzo, lantegi, edo herri hauzo e, xumen, delegatuak ziren, do parte atzei aktiboak zirenak, eta, eta represioa e, e orokorra izan zen, e, bertan jokuan zegoen e, beste Argentina bat eraikitzea, beste e, eredu ekonomikoa, eredu soziala, eta hori izan zen, hain zuzen ere, militarrek, lehenengo lerroan egin zutena, baina atzean bazen poter ekonomiko oso garrantzitsua, Eh, hori e, burutu alizateko eta eta hori da gaur egun Argentinian impunitate osorekin e, e, <laughs> dagoen sektore, ezta mm, badaukagu adibide garbia, Clarín e, Argentinian gehien saltzen den egunkaria ba, bere zuzendaria bueno, zuzendaria epaitzeko prozesua zabalik dagoela bi, bi ume e, ilegalki adoptatxagatik eta, eta bueno, e, handiak daude ba, bi ume hoiek gaur egun <laughs> berro gehi urteko <laughs> e, gizon emakumeak direnak ba, be haiek <clears throat> desagertu, desagertuen e, zeme alabak direla eta, eta bueno, ikusten dugu gaur egun potere ekonomikoak eta potere judizialak batzetan ez dela iristen ere guztietara, baina, baina zalatzeko kasu hori eta inbat gehiago eta gogoratzea ondino egundaka, batzuk diote bosteun, zeireun, badirela e, nortasun gabeko ume, u, neska mutilak e, ba, e, lapurtuak izan zirenak, e, gaur egun e, e zein militar polizia edo edo enpresario konplize baten eskuan daudenak eta eta hori da memoriaren aldeko borroka e, eh, Argentinan garrantzitsua da eta eta belaunaldi bat e, belaunaldi baten zauriak isten eh, azteko ba, baldintza e, nagusia ezta se pasatu gar izan ziren hogei urtez onlako garepen txikiak lortu alizateko baina baina aurrea doa borroka eta <clears throat> eta eta bueno e, epaiketak izango dira asko e, urte honetan eta eta bueno ba, azken batean azken batean e, ondino desklasifikatu gabe paper asko eta asko eta asko daude hor atzean eta eta hori da herriak e, herriak eskatzen duen ezta egia egia e, aitorpena eta eta errebindikazioa eta errebindikatu ba erail erail eta desagertu zizkiguten anai errebak ba militanteak zirela e, herri herri berri bat eraiki nahi zutela Argentinaren alde egin zutela lan eta borroka eta meztu dutena ba herri desberdin batean eta eta eta horregatik, horregatik erail, akatu eta dezagertu e, eh, zituztela. Mhm. Orduan, e, bueno, aipatzekoa da, aipatzekoa da eh, izan diren manifestazioak, baina aipatzekoa egunero da, e, giza eskubien aldeko mugimenduak e, ematen duena, hijos, e, hijos, e, hijo dira, bueno, ba, ez dezagertuen e, seme, seme alabak, e, lan egiten dute hauzotan, batez ere zalatzeko torturatzaileak eta eta represioarekin zer ikusi izan zutenek eta eta bueno, ba, ba beste, beste urte bat, baina baina urteko e, urte urte osoko lana lanaren e, emaitza da joan den larun bateko manifestazioa. Fakun, ba, mi esker, kontu guzti hoiek gure gure ekartzeagatik beste behin ere, eta horrengo arte. Bai, urrengo arte eta soilik komentatzea eh, hartu za, hartu zait e, igeldoko donastiko igeldoko kulturetxean eh, konkretuki brigaden, inguruko hitzaldia izango dela martxoako gehita maikan larun batean, arratxaldiko zait erditan nahi duen alduenak, ba, orbildu dezala, igeldoko kulturetxean, larun ba, datorren larun batean arratxaldiko zait erditan brigadak mintzagai. Oso ongi fakun, ba, mi esker beste behin ere. Batu internazionalismorantz. Eldu dira askapenaren brigada. Prozesu irautzaileak ezagutuz, esperientzia konkretuetan murgiltzeko aukera. Kapitalismoaren aurrean, ekoizpen eredu alternatiboak, inposaketaren gainetik, demokrazia parte hartzailea, eta nondi gatozen ahantztu ez dezagun, Memoria historikoa idatzi brigadak abildua askapena.org elbidera. Informazio gehiago askapena.org. passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. eta mundu hotxak entzuten jarraitzen duzute antxeta zintzilik txapa eta eguzki irratietan eta hortxe izan dugu fakun askapenako kidea orain zaz abeslari frantsesarekin usten zaituztet eta jarraian greziara goaz joan etxenike gure korrespontxalarekin hitz egitera surprend ensemble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya, moi ce jour, dans des cycles différents. C'est marrant, c'est qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Ça libère s'expose dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, l'histoire se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. bestera. Bero ba, telefonoaren bestaldean gure Greziako korrespontxala daukagu joan etxenike, arratsaldeon. Arratxaldeon, bai. Eta gaurkoan, eh, bai, bai, Greziara bai, bai. goaz, e, ba, bertako azken gertakariak esagutzeraz, e, egoera pilpilian omen dago, ez, Joan? Bai, aurreko igandean, hain zuzen, nibizina izan herrian, iruro sortzi gazte, atxilotuak izan ziren, kalearen erdian, manifestazioa ba, era paketxuan eh, burutzen ari zirelarik, eta egun horretan, igandean, eh, Grezia osoan, irureun pertsona atxilotuak izan ziren. Eh, urtero bezala, martxoaren hogeita bostean, Greziak bere independentzia eguna ospatzen du. Eta, ba, bertan borrokatu zutenak, e, Turkiaren aurka borrokatu zutenak gogoratzeko, ba, erriz-erriz, e, eta ikasle desfileak kantolatzen dira. Eta iragarrita zegoen, e, zenbat e, hiritar talde e, jakina politikariak egongo zirela ba, e, nola baita eszenatoki batean ba, e, desfilea ikuste jungo zirela protesta egitera hain zuzen e, ba, neurri basatiak e, pairatzen ari delako Greziar, Greziar herritarrak ez eta hori dela eta herritarrak e, ba, gogorki protestatzera zera zirenean ba topo egin zuten eh, horma batekin poliziak eraikitako horma batekin eta oso egoera tensoak egon ziren Jani herrian hiru atxilotu egon ziren goizean haien artean jubilatu bat ikasle bat eta irakasle bat eta jendea bajuntzen ekartasuna erakustera ba komisaldegira eta komisaldegitik askatu zituztenean, ba, herrian bertan manifestazio paketsua egin zuten, baina bertan topatu zuten, espero zuten sorpresa bat. Eh, esan dizu edan bezala, orain hauteskunde garaian gaude, eta mugimendu fascistak bere posizioak hartu nahi dituzte, krisi garaian, eta bertan zegoen, bajania herriaren txat, e, ba, krisiak alderbiko kidea, e, autagaia, eta taberna batean eserita zegon, eta altxatu egin zen, eta zantzien manifestatzen ari ziren euneko iruroitar e, inguruko lagunei, izan emendik hemendik pasatzen bazarete, zuratuko zaituzte, eta erakutsi zuen pistola bat zaukala. Egoera oso pensoa, eta jarraian ba, jendea nola baite, nolabaiteko borrokatan hasi aurretik, polizia hor zeuden guztiak atxilotu eta komisaldegira eman zitun. Eta lau ordu atxiki zitun e, atxilotuak, baita ere ama hor zamala neska gazteak, eta bueno, e, paniko ondila bizi izan du zen. Ezkenean etzen ezer larri jagertatu, baina egoera oso pilpillan dago herri guztietan, eta hori nabaritzen da, e, hautezkundea etarako, ba, hilabetet bat falta denean. Mm -hmm. E, ez dakit e, gazte horiek e, askatu dituzten edo preso jarretzen du, bai, duten? denak askatuak izan ziren gaueko amabik arte, jendea komisaldegian egon zen azken gaztea e, e, askatu arte, e, ere egon ziren polizia komisaldegi barruan, eta kigu haien, haien nola bukatu zen, baina e, oso egoera larria izan zen eta nik eh, aukera izan dut hitz egiteko ba, bertan barruan egon zen neska batekin eta poliziaren tratua ba, oso basatia izan zen, oso sexista, e, irainak jaso zituzten eta oso tratu mespe, eh, mespetsuzkoa. Eta horrelako e, egoerek ez dakit e, nola, nola erantzuten ari duen herriak, nola erantzuten ari duten mugimendu sozialek, horrelako egoeren aurrian ez dakit e, pizten diren gogoak e, ba, horrera egiteko, taldarrikatzen jarraitzeko, edo nola baiteko beldurrare bai sartzen. Bai, bai, bai nik uste dut e, jendea gogutsu dabil egorari buelta mateko eta, eta kalea pilpikian dago, Eh, egun hauetan bueno, ez ditut ikusi manifestazioak, baina igandare, igandean gertatukoaren arira, e, eh, ia ez dago sindikatu bat edo elkarterik bere iritzia plazaratu ez duena. Jendea eskandalizatuta dago, esaten dute sekulan jania herrian horrelakorik eh, gertatu izana, eta jendea oso aserre dago poliziaren jarrerarekin. izan ere, esan beharra dago, desfiletara protestatzera juntzen taldea, e, ezin da karikaturizatu ba, ezkerreko gropuskulo batzuen bezala, baizik eta herritar, herritar normalak eta edo zein herritarra juten da, eh? ezin eporatu, naiz eta poteraren aldetik bereizketa hori egiten saiatzen ari dira. Janian bertan, desfile zegoen ikasle batek, e, eh, bazegon, e, bazegoen eh, ba, ikasle batzuk ba, direnak eh, elbarrituak eta aurpildun eh, gurpila, osea, barkatu gurpildun aukian gainean ibiltzen direnak eta bera alkateren eta politiken aurrean pasatu zenean, ba, eskuarekin egin zien irain moduko edo mespetsu keinu bat, eh, esan berra dago, ez dago bereizketa bat, esateko desfilean zeudenak mutil jatorrak zirenak eta bestaldean zaudenak bazirela protestalari, e, betiko protestalariak. Ez? Herri guztia zegoen eta bideotan azaltzen den bezala argi ikusten da ba, ze, ze goera bizizan. Oso ondo, Juan, ba, mi esker eh, Greziako azken eh, berri hoiek e, gurere kartzeagatik, eta ez dakit e, zerbait gehiago nahi duzun esan amaitzeko? Momentu ez, egunero berriak izango ditugu, bai bitxikeri bat hauta eh, auta pertsonai hau e, eh, hautagaia hautagai fascista herri honetan aurkitu dizkiogu indimedian eh, jarri diren argazki batzuk tipua hau joan zen oporretara Alemanian eta bisitatu zuen ba judutarren, bueno, judutarrak eta hijituak eta homosexualak e, akatzeko bazoden elkarretatzeko ba, zelaiak edo zentruak eta agertzen da iribarretzu e, ba, jendea nola baita, nola esaten zen, egosteko edo, edo erretzeko e, orno baten aurrean, ez? Eta gertzen da tipua iribarretzu, e, farra, farra egiten horiko litz bezala. Mhm. Eta orain e, argazki hori ba, Grezia osoan zirkulatzen ari da. Oso ondo Juan, ba, mi esker beste behin ere eta aurrengo bat arte. Vale, oso ondo, Tu, tu, tu. Antxetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi olorentzako komunikabideak. Arkizpiak ez naturik, urdu danik nabildan zan, prestaturik nuen poltsa, hartuta Eta mentxe amaitzen da mundu hotxak eh, honen denbora Eta esatearen ba, hau horrengo astean ez garela hemen egongo Baizik eta hemen dikan bi astera hori bai berriz bueltatuko gara zuekin guztiekin egotera Internazionalismoaren eta kooperazioan saio honetan Eta gaurkoan amaitzeko elkartu zabaldu abestia, herri urrats 2012ko abestia eta internazionalismo adibide politia, zeren eh, Kataluniako latrua kufuren abestia da. Besterikan gabe abesti honekin, usten zaituzte tondo izan eta horrengo arte, Aio!